illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable Apipunno from Forest Monastery Wat Wat Pa Pa Don Don Udon Sok, นำเสนอโดย Udon Thani. Pickles When a pickle is one with fans destroyed and is completely liberated through final knowledge this is the natural way for him to answer. Friends, formerly, when I lived the home life, I was ignorant. Then the Tathagata, all his disciple, taught me the Dhamma. On hearing the Dhamma, I acquired faith in the Tathagata. Possessing that faith, I considered thus household life is crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy while living in a home to lead the holy life, utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I shave off my hair and beard, put on saffron robe, and go forth from home life into homelessness on a later occasion, abandoning a small or a large fortune, abandoning a small or a large circle of relations. I shaved off my hair and beard, and put on general robe, and went forth from home life into homelessness. ข้าพเจ้านั้น ของพิสุทั้งหลาย ละปานาติบาต เว้นขาดจากปานาติบาต วางท่อนไม้และสาตราเสร็จแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าละการถือเอา ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ เว้นขาดจากอตินาทาน ถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้ หวังอยู่แต่ในของที่เจ้าของให้ เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนขโมยแล้วข้าพเจ้าละกรรม อันไม่ใช่ปรมจันทร์ เป็นผู้ประพฤติปรมจันทร์โดยปกติ ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากการเสพเมถุน อันเป็นของชาวบ้าน having thus gone forth and possessing the Bhikkhus' training and way of life, abandoning the killing of living beings. I abstain from killing living beings with rod and weapon laid aside, conscientious, merciful, I abide compassionate to all living beings, abandoning the taking of what is not given, I abstain from taking what is not given, taking only what is given, expecting only what is given. By not stealing, I abide in purity. Abandoning in celibacy, I observe celibacy, living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse. ข้าพเจ้านั้น ละการกล่าวเท็จเว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่คำจริง รักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูด มีคำพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าววาจา ให้ปิดต่อโลกข้าพเจ้าละคำส่อเสียด เว้นขาดจากปิสุนวาตคือการได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้ว ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อทำลายฝ่ายนี้ หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว ไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้ เพื่อทำลายฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้ว ให้กลับพร้อมเรียงกัน อุดหนุนคนที่พร้อมเรียงกันอยู่ ให้พร้อมเรียงกันแล้ว ข้าพเจ้าละ การกล่าวคำหยาบ เว้นขาดจากปรุสวาส คือกล่าวแต่วาจาที่ปราศจากโทษ สนอโสด ให้เกิดความรัก เป็นคำฟูใจ เป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแล้วข้าพเจ้าละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสีย เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาสมควร กล่าวแต่คำจริง เป็นประโยชน์ เป็นธรรมเป็นวินัย กล่าววาจามีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีเวลาจบ เต็มไปด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลาแล้ว abandoning false speech I abstain from false speech I speak truth adhere to truth am trustworthy and reliable one who is no deceiver of the world abandoning malicious speech. I abstain from malicious speech. I do not repeat elsewhere what I have heard here, in order to divide those people from these. Nor I do repeat to these people what I have heard elsewhere, in order to divide these people from those. Thus, I am one who reunites those who are divided, a promoter of friendships, who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, a speaker of words that promote concord, abandoning harsh speech. I abstain from harsh speech. I speak such words as are gentle, pleasing to the ear, and lovable as go to the heart, are courteous, desired by many, and agreeable to many. Abandoning gossip, I abstain from gossip. I speak at the right time, speak what is fact, speak on what is good, speak on the Dhamma and the disciplined. At the right time, I speak such words as are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial ข้าพเจ้านั้น เว้นขาดจากการล้างผาน พืชกรรมและปูตกรรมแล้ว เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่ง เพียงหนเดียว เว้นจากการฉันในเวลาราตรี และวิการ เป็นผู้เว้นขาดจากการรำการขับร้อง ประกมดนตรี และการดูกละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่กุศลธรรม เป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดา คือการทัดสวงตกแต่ง ร่างกาย ด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องรูปทา เป็นผู้เว้นขาดจากการนอน บนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทอง เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือก เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ การรับหญิงและเด็กหญิง การรับทาสีและทาตการรับแพะแกะไก่ สุกร ช้างม้าโคลา เว้นขาดจากการรับที่นาที่สวน เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตในที่ต่างๆ ให้กระหัดเว้นขาดจากการซื้อการขาย การช่อโกงด้วยตาช่าง การลวงด้วยของปลอม การช่อ ด้วยเครื่องนับ เว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบนและการล่อลวง การตัดการฆ่า การจำนอง การซุ่มทำร้าย การปล้น การกันโชคแล้ว I abstain from injuring seeds and plants. I practice eating one meal a day, abstaining from eating at night and outside the proper time. I abstain from dancing, singing, music, and theoretical shows. I abstain from wearing garlands, smartening myself with scents, and embellishing myself with unguents. I abstain from high and large cultures. I abstain from accepting gold and silver. I abstain from accepting raw grain. I abstain from accepting raw meat I abstain from accepting women and girls. I abstain from accepting men and women slaves. I abstain from accepting goats and sheep, fowls and pigs, elephants, cattle, horses, and mares. I abstain from accepting fields and land. I abstain from going on errands and running messages. I abstain from buying and selling. I abstain from false weights, false metals, and false measures. I abstain from accepting bribes, deceiving, defrauding, and trickery. I abstain from wounding, murdering, biting, brigandage, plunder, and violent. ข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร เป็นเครื่องบริหารกาย และด้วยบินาบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง จะไปในที่ใดๆ ย่อมถือเอาบริการไปได้หมด เหมือนนกมีปีก จะบินไปในที่ใดๆ ก็ย่อมมีภาระคือปีกของตนเท่านั้น บินไปได้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นแล้ว ข้าพเจ้านั้น ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นอริยะ เช่นนี้แล้ว จึงรู้สึกพร้อมเฉพาะด้วยอนัวัชสุข ในภายในแล้ว I become content with robes to protect my body and with arms food to maintain my stomach and everywhere I go I set out taking only these with mine just as a bird wherever it goes flies with its wings as its only burden. Possessing these aggregates of noble virtue, I experience within myself a bliss that is blameless. ข้าพเจ้านั้น เห็นรูปด้วยตาแล้ว ก็ไม่ถือเอาทั้งโดย นิมิต คือการรูปถือเอาทั้งหมด ไม่ถือเอาโดย อนุพยัญชนะ คือการแยกเป็นส่วนๆ บาปอกุศลธรรม กล่าวคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์ คือตาเหล่าใดเป็นเนตข้าพเจ้าปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ ถึงการสำรวมรักษา อินทรีย์ คือตา หูจมูกลิ้นกายและใจข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอินทรีย์สังวร อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว จึงรู้สึกถึงพร้อม ด้วยอัพยาเสกสุข On seeing a form with the eyes, smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with the mind, I do not grasp at its sights and features. Since if I left faculties unguarded, evil unwholesome states of covetousness and grief might invade me. I practice the way of its restraint. I guard the faculties. I undertake the restraint of the faculties. Possessing this noble restraint of the faculties, I experience within myself a bliss that is unsullied ข้าพเจ้ารู้ตัวรอบคอบ ในการก้าวไปข้างหน้า รู้ตัวรอบคอบ ในการถอยกลับไปข้างหลัง รู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเลี้ยวดู รู้ตัวรอบคอบในการคู่การเหยียด รู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติ บาจิวร รู้ตัวรอบคอบ ในการฉันการดื่ม การเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบ ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ รู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดรู้ตัวรอบคอบ ในการนั่งการนอน การหลับ การตื่น การพูดและการนิ่ง I become one who acts in full awareness when going forward and returning who acts in full awareness when looking ahead and looking away, who acts in full awareness when flexing and extending my limbs, who acts in full awareness when wearing my robes and carrying my outer robe and bowl, who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food, and tasting who acts in full awareness when defecating and urinating, who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent ข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วย ประกอบด้วย อินทรีย์สังวร อันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ อันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วย ได้เสพเสนาสนะ อันสงัด คือป่า โคนไม้ภูเขา ซอกห้วย ท้องถ้ำ ป่าช้า ป่าชัด ที่แจ้ง หรือหล่อมฝัง possessing these aggregates of noble virtue and these noble restraint of the faculties, and possessing these noble mindfulness and full awareness, I resort to a secluded resting place, that is the forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a garden ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw ในการอันเป็นเวลาภายหลังอาหาร กลาบจากการสแสวงหาอาหารแล้ว ก็นั่งคูบัลลัง ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าและอภิชาในโลก มีจิตปราศจากอภิชาก็ให้ชำระจิตจากอภิชาคือความเพ่งเล็งและพยาบาท อันเป็นเครื่องประทุสร้าย มีจิตปราศจากปยาบาทและอินามิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจ มีจิตปราศจากทีนามิทะมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวคอยชำระจิตจากตีนามิทะละอุทธจักกุกุจักคือความฟุ้งซ่านนำการใจ ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายใน คอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านนำการใจอยู่ละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไร นี่อย่างไร ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากความเครือบแคลงระแวงเห็นแย้งอยู่ On returning from my arms round after my meal I sit down folding my legs crosswise, setting my body erect, and establishing mindfulness in front of me, abandoning covetousness for the world, I abide with a mind free from covetousness. I purify my mind from covetousness, abandoning ill will and hatred. I abide with a mind free from ill will compassionate for the welfare of living beings. I purify my mind from ill will and hatred. Abandoning sloth and torpor, I abide free from sloth and torpor, percipient of light, mindful, and fully aware. I purify my mind from sloth and torpor. Abandoning restlessness, and remorse, I abide unagitated, with a mind inwardly peaceful. I purify my mind from restlessness and remorse. Abandoning doubt, I abide, having gone beyond doubt, unperplexed about wholesome states. I purify my mind from doubt. การพเจ้านั้น ครั้นละนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการ อันเป็นเรื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ต่อยกำลังเหล่านี้ได้แล้ว ก็สงัด จากกาม และกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจารมี ปีติและสุข อันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ระสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจ ในภายใน ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ และเพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมอยู่เบกขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย จึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระเอเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้บรรลุฌานนี้ เป็นผู้อยู่เบกขา มีสติอยู่เป็นปกติสุข แล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัส และโทมนัสในการก่อน จึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ having thus abandoned these five hindrances imperfections of the mind that weaken wisdom quiet secluded from sensual pleasures secluded from unwholesome states I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion. With the stilling of applied and sustained thought, I enter upon and abided in the second jhana. With the fading away, as well of rapture, I enter upon and abided in the third jhana. With the abandoning of pleasure and pain, I entered upon and abided in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure, and purified of mindfulness due to equanimity. ข้าพเจ้านั้น ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติที่อ่อนโยน ควรแก่การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้แล้ว ก็ได้น้อมจิตไปเฉพาะ ต่ออาสวะกยายานคือข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วตามที่เป็นจริงว่า นี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ได้รู้ชัดตามที่เป็นจริงแล้วว่า เหล่านี้คืออาสวะ นี้คือเหตุแห่งอาสวะเ นี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้คือหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะคือกาม อาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชา ครั้นจิตหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ อวโส เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ ความเคยชินแห่งการถือตัวว่าเป็นเรา ว่าเป็นของเรา ในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวง ในภายนอกดังนี้ When my concentrated mind was thus purified, bright, unblemished, rid of imperfections, malleable, worthy, steady, and attained to imperturbability, I directed it to knowledge of the destruction of the things I directly knew, as it actually is, this is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering. I directly knew as it actually is. These are the tens, This is the origin of the tens. This is the cessation of the tens. This is the way leading to the cessation of the tens. When I knew and saw this, my mind was liberated from the tens of sensual desire, from the tens of being, from the tens of ignorance. When it was liberated, there came the knowledge. It is liberated. I directly knew birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of beings. It is by knowing thus, seeing thus, friends, that is regard to this body with its consciousness and all external signs I making, my making, and the underlying tendency of conceit have been eradicated in me อิสุทั้งหลาย พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของพิสษุนั้นว่า สาธุครั้นเธอยินดีอนุโมทนาว่าสาธุดังนี้แล้ว พึงกล่าวแก่ภิกษุผู้นั้น อย่างนี้ว่าอาวุโส เป็นลาบของพวกเราแล้วหนอ พวกเราได้ดีแล้วหนอ ที่พวกเราได้พบเห็นเพื่อนผู้ประพฤติปรมจันย์ เช่นกับท่าน อย่างนี้ saying good pickles one may delight and rejoice in that pickles words having done so one should say to him it is again for us friend it is again for us friend that we see such a companion in holy life as the Venerable One. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี